golle simoore sappo e jeegom o ari derbe caggal ɗum o yetti listara almuudo gooto biiteeɗo timote ina wonno ɗon yumo makko ko yahuudu gonɗinɗo wonno kono baaba makko ko gerek bandiraaɓe listara e ikoniyum ina cettantonomo moƴƴere pooliɗi naworde mo kono nde wonno yahuudu en hoɗɓe e ɗin diwanuuji ɓe fof ina gandi baba makko ko gerek o ƴettima o ɓornemo ɓe gone wadde saare yo saari eɓe kabra gonɗinɓeɓe enneyaji nelaaɓi e hohoɓe wonɓe yerusalem ɓe kadi eɓe ñaago ɓen yo dewɗi hono noon dente gonɗinɓe ɗe goni e ɓeydade hewde sembe to bangge hoolaari ina jeña ñande kala nde ruhu ceniɗo haaɗi ɓe habrude konngol allah ngol e nder asi ɓe tacci diwan ferisi e diwan galasi nden ɓe paandima misi ɓe iti yahdi bitini kono ruhu yeeso o rokkani ɓe ɗum e nder ɗum ɓe mirti misi ɓe jortoyi trois nden yeehi ha jamma pol heɓi jiiɗi yi macédoine naaje goto ina dari ina ñaago ɗum ina wiya taccu ngara mase duwaañ faabaade min ndeen o dañii ɗeen jiiɗi ɗoon e ɗoon min pewnitanii yahdi masedowan sabu min jananaama allah yamrii min nawdi toon kabaaru moƴƴo hono noon min njoli e laana turwas min ndaangani samotaras janngo e mum min payi nayo polis min ngummii ɗoon min payi filip saare ɓurde faayodinde e on bange masadwan jeyande e gindi rome en min mbaɗi ɗon balɗe ñande ñalama foftere min jalti saare nde fayde sara maayo ɗomin cikkatno mamin tawtororde min tawi ɗon rewɓe ina ndenti min jooɗi mina goni e yewtidde e mumen debbo gooto dewowo allah biyeteɗo lidi ina wonno ɗon ko julanki bagiji folmat jeyaɗo saari tiyatir o woni e heɗade min kadi jomiraɗo udditi ɓernde makko bel omo haɓɓo e ko pool haalatnoko nden o baptisama kanko e galle makko o ñaagi min o wi so tawi oɗon jaggirimi nangtiɗo jomiraɗo tigi rigi ngare jippoɗe gallam o wawni min yomin jaɓ waɗi ñalawma gooto tawi emin njaha to tororde to suku gorko gooto futti e amen omo wonduno e ruuhu dokkunoɗomo baawɗe anndude ko jogori arde ko noon o dañiniratno halifaaɓe makko kaalis keewɗo o woni e rewde e amen minen e pool omo wullo omo wiye ɓe yimɓe ko sarwooɓe allah ɓurɗo towde o ɓe goni koye habrude on no dandirte ɗon hakke balɗe kewɗe omo waɗa noon haa pol siki yecciti wi'i ruhu o e inde yeesu almasihu mi yamirima yo yaltu e makko o yalti ɗon e ɗon nden halifaɓe ɓe gandi gonta dañirde korɗo o kaalis ɓe jaggi pol e silas ɓe daasi ɗumen haa e hakkude dingiral he e yeeso ardiɓe ɓe ɓe nawɓi to ñawoɓe to ɓe mbi ɓe yimɓe aɓeni gadde jibre e saare men he koɓe yahuda en eɓe cara e men aadaji ɗi kaɗete ɗen jabde e wadde enen roma en diɗɗal ngal ni yani e maɓɓe ñawoɓe ɓe ɓorti comci maɓɓe jamiri yoɓe piyi looci nden ɓe piyama looci kewɗi ɓe bedda e kaso kadi denowo o wiya yo renɓe no moƴƴi onni guili heɓi nden yamirore naatniɓe e nder suudu ɓurdu lobbinaadi ɓitti koyɗe maɓɓe e hakkunde guddi mangiji hedde hakkunde jemma pol e silas goni e toraade ina jima ngam yettude allah sokaaɓe woɓɓe ɓe ina keɗotonoɓe ɗon e ɗon leydi dilli dillere mawde haa gorondi kasondi yirbi tan dame ɗe fof gudditi geƴƴele sohnoɓe ɓe fof dajjiti ndenowo o fini nden o yiidame kasuɗe ina gudditi o fooɗi silama makka o wi omo warto gayti o sikkatno ko sohnoɓe ɓe dogi kono pool wulli daani dow wi woto war hoore ma minen fo amini ɗo ndenowo o wi yo yayni nden yaynama o dogani suudu pool e silas kadi o diccani ɗumen tawi omo senñi kulol caggal ɗum o yaltiniɓe o wiɓe seernaaɓe holi fafno ponmi wadde ngam dandeede ɓe njaabiimo ɓe mbi'i gonɗin joomiraaɗo yeesu dandeɗaa aan e galle ma ɓe kabrima konngol joomiraaɗo ngol kanko e kala gonnooɗo e galle makko ndeenoowo o nawi ɓe e oon waktu jemma lawƴi uubi maɓɓe ɗoon e ɗoon o baptisa kanko e ɓesngu makko fof o ŋabbini pool e silas galle makko o rokki ɗumen ko ñaami kanko e galle makko fof ɓe cumbi sabu ɓe gonɗini allah nden weeti ñawoɓe ɓe nili dadiɓi yo mbi denowo o yo accitɓe denowo o haalanoyi ɗum pool wii ñawoɓe nili yon ɗaccite nden noon njalte njahon e dow jam kono pool wiiɓe ɓe jamirimin fiyeede e yeeso yimɓe tawa min ñawaka ɓe beddima min e kasoo minen gendiyankoɓe romɓe joni noon mata min jiɗi ko yaltindi min e cuuɗor ala wona noon kay yoɓe ngar ɗaccidde min kamɓe e koye mabɓe dadiɓe ɓe nawani ñawoɓe ɓe kaan haala nden ɓen nani pol e silas ko gendiyankoɓe rom ɓe kuli ko ɗum waɗi ɓe jeehi yaafunoyaade ɓe caggal ɗum ɓe jaltaniɓe e kaso he kadi ɓe ñaagiɓe yoɓe jaltu saare nde nden pol e silas njalti e kaso he ɓe payi gallilidi caggal nde ɓe njiyi bandiraaɓe ɓe ɓe cembini ɓerɗe mumen ɓe njehi